Asuia kooperatifak, lepoatzen du herri alkargoai ez diala nahi kantian dutian lurak kooperatifa izse ditu, alta, lurroik, aspalditik hitzeman ikzien kooperatifai. Herri haik, dio lurroien beharra diala oai, ben hiltegien tako errezerba hiltegi hiltegilege berrien errespetatzeko. Eta jadanik proposamen bat eginik diala asuiai. Peioki hialtek, proposamen hoi, ez dela hun hargarri, erraiten daiku. Proposatzen dikie kantu txar batetan plantatzia, eh, guetako egiazkiz guk komprenditzen diak hiltegik nahi dila terren, terren fuzka bat uh, eh, hain emendioen tako behar bada, eh, mena guk ebai behar diak uste diat uh, terren koxia, bastiment bastiment hun baten egiteko, gu judizikuk ahaldela terren hoi partekatzen, eta ahal, ahaldela oen interesin, eh? parte bat begiatzen alokaidu gija abatoa eh, hiltegi hortan, eta beste parte bat berrike bai, mena bon, kondizio uste diat, ahaldugula galt egiten kondizione hunetan, puska ezer bat gue, gue bastimentan egiteko, ez proposatuik izan zeikun bezala, kentsutxar batetan asuia espada handitzen ez duke habo eksportazioneik egiten ahal, eta hunek BGU-a zinez trabatzen du. Eta ben biltzer egin onduan, ostiali gaian mozione bat hon hartu die kooperatifako horzien ehun eta hiutan hogei kidek, nune ben lur sedia berriz egoki onduan galt egiten dien haute txier ben galtuan hon hartzia.